Փետրվարի 14-ի եւ լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 45 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 600 գրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից արևելան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ, արձակելով 3 արկ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախահարցագործողությունները ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների եւ շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի բարբերական խախտումները իրավիճակն ապակայունացնելու փորձ են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի բնակիչների հետ հանդիպմանը։ Այս պարագայում էր նպատակն է թույլ չտալ, որ նման սադրանքները հասնեն իրենց նպատակին, ասել է նախարարը։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցրել է, որ հայկական զինված ուժերը շարունակում են ամբողջությամբ վերահսկել իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Սահմանամերձ գյուղացու պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է եւ առաջապահ հենակետերում արվում է ամեն ինչ բնակչության անվտանգությունն առավել ապահով դարձնելու համար, նշել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Սահմանապահ գյուղերեն, այստեղ պետքա ամուր համայնքներ լինեն, պետքա ընտանիքները ձգտեն մնան երեխեքը ջահելությունը։ Բարբերաբար ձեր վրա եք զգում այդ չլուծված հակամարտության բոլոր խնդիրները, բարդությունները։ Ուզում եմ որ վստահ լինեք, որ մեր զինված ուժերը միշտ պատրաստ են ցանկացած բարդության խնդիր լուծեն, արձագանքեն եւ թույլ չտան, որ որևէ մեկի մտքով ծուր որևէ բան անցնի։ Վիգեն Սարգսյանը եղել է սահմանի արևելյան հատվածի մարտական հենակետերից մեկում։ Շրջելով հրամուղիներով նախարարը տեղում ցանոթացել է մարտական հերթապահության կրման պայմաններին, անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակին, ինժեներական կառույցների հուսալիությանը, ինչպես նաև խրախուսել դիրքապահ մի քանի զինծառայողների։ Սահմանային իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Այսօր կրակոցներ քիչ են եղել, նույնիսկ երեկվա համեմատ քիչ, իսկ ընդհանուր առմամբ վիճակը վերահսկելի է, ասել է նա. Ըստ նրա վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժի կողմից իրավիճակի սրումը չի կարելի պայմանավորել կոնկրետ գործոնով, ինչպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում նախընտրական շրջանով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն ու Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆրանկ Էնգելը Փետրվարի 14-ին Ստրասբուրգում Ղարաբաղյան քարորիա պատերազմի ժամանակ մարդու իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ զեկույց են ներկայացրել։ Զեկույցում վերված տեղեկությունները տագնապալի են միջազգային հանրության համար, մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ 2016 թվականի ապրիլին ադրբեջանական զորքերի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնավոր եւ ցաներ խախտումները դեռևս ճիշտ համարժեք պատասխաններ են պահանջում հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից եւ անհանգստության լուրջ առիթ են ամբողջ միջազգային հանրության համար նշվում է զեկույցի նախաբանում Նշվում է, որ տվյալ զեկույցի շրջանակում դիտարկվում է ապրիլյան քարորյայի ընթացքում Ղարաբաղի նկատմամբ ցուցաբերած ագրեսիայի ժամանակ ԼՂՀ զինվորների եւ քաղաքացիների հանդեպ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված պատերազմական հանցագործության 3 տեսակ։ Դրանք են կտանքները, մահապատիժներն ու զոհվածների դիակների բղծումը։ Թվարկված բոլոր գործողություններն արգելված են միջազգային մարդասիրական իրավունքով ու համարվում են միջազգային իրավունքի ծանր խախտում։ Զեկույցի եզրակացությունում նշվում է, որ ապրիլյան քարորյայի ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունները եղել են նախապես ծրագրված ու կրել են կանոնավոր բնույթ։ Միջազգային հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի իրականացրած հանձակործությունների մասին։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանը։ Նրա խոսքով առայժմ միջազգային օրենսդրության խնդիրների պատճառով Ղարաբաղյան կողմը չի կարողացել իր դրամատրության տակ գտնվող ապացույցներն ուղղակի ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ միջազգային այլ ատյաններ։ Սակայն վստահ եմ, որ ճշմարտությունն իմանալը հենց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ միջազգային հանրության շահերից է բխում, ընդգծել է Էմիլ Բաբայանը, հավելելով, որ մարդու իրավունքների խախտման յուրաքանչյուր դեպքի մասին բոլոր նյութերն ու փաստաթղթերը պահպանվում են ԼՂՀ-յում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովը գրեթե ավարտել է փետրվարի 20-ին կայանալիք Սահմանադրության Հանրակրվեի նախապատրաստական կազմակերպական աշխատանքները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Փետրվարի 20-ին Հանրապետության 11 ընտրատարածքներում կգործեն 280 ընտրատեղամասեր, այդ թվում մեկական Երևան քաղաքում ու Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հանձնաժողովների անդամները թվով 2300 մարդ համապատասխան դասընթացներին մասնակցելու որակավորման վկայականներ են ստացել։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահ Սրփուի Արզումանյանի հաղորդմամբ հանձնաժողովների անդամներն ապահովված են նաև իրենց լեզորությունների մասին իրավական բացատրական գրականությամբ։ Ինչպես նախորդ համապետական նախագահական ընտրությունների ժամանակ էր այս անգամ էլ հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովին կից կգործի մամուլի կենտրոն հանրակրվեի անցկացման օրը դրան նախորդող եւ միջապես հաջորդող օրը մշտապես 24-ժամյա ռեժիմով կաշխատի կենտրոնական հանձնաժողովին կից մամուլի կենտրոնը, ում ֆունկցիաների մեջ է մտնելու ամբողջ ընթացքի լուսաբանումը եւ լրատվամիջոցներին եւ հրավիրված դիտորդների միջոցով։ Սահմանադրության հանրակրվեի պատշաճ լուսաբանումը կարևոր է հատկապես վերջին շրջանում լապշինի գործի հետ կապված տեղեկատվական աղմուկի համատեքստում։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով լրագրողների ու դիտորդների հավատարմագրվումը շարունակվում է ներկադրությամբ պաշտոնապես հավատարմագրվել է տեղական 11 լրատվամիջոց 40 լրագրողների եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ընդգրկմամբ։ Այս գործընթացը շարունակվում է։ Այն կներառի նաեւ արտասահմանյան երկրներից հրավիրված լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներին, կունենան դիտորդական առաքելություն իրականացնող ռազմակերպություններ կամ անհատներ ընդ որում այս պահիդրությամբ կենտրոնական հանձնաժողովում արդեն գրանցվել են 4 կազմակերպություններ 97 անդամների ընդգրկմամբ այս գործընթացը կշարունակվի մինչև հանրակրվեի նախորդող օրը Մեծ թվով միջազգային դիտորդներ բնականաբար նույնպես կլինեն վստահեցնում է Սրփուհի Արզումանյանը։ Միջազգային դիտորդների հավատարմագրման գործընթացի մասին ներկադրությամբ նպատակահարմար չենք համարում բարձրաձայնել, բայց ակնկալվում է ոչ պակաս ակտիվությամբ մասնակցություն ի համեմատ մեր նախորդ ընտրությունների։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով հանրակրվեի կապակցությամբ ադրբեջանական մամուլի բարձրացած աղմուկին պետք է հանգիստ վերաբերել։ Ի վերջո այդ աղմուկը սովորաբար լինում է բոլոր պատեհ ու անպատեհ առիթներով։ Կարևորը մեր ընտրած ճանապարհից չշեղվելն ու որթեգրած սկզբունքներին հավատարիմ մնալն է ընդունված է, որ պատերազմով կամ ռազմական գործողությունների մեջ գտնվող երկրներում որպես կանոն ընտրություններ կամ հանրակրվեներ անց չեն կացվում։ Գուցե այն եզակի պետություն են, որտեղ չնայած բախրուն խաղաղության պայմաններին, նաև քաղաքական այս գործընթացներին են նշանակություն տալիս։ Մեր պարագայում յուրաքանչյուրիս քաղաքացիական ակտիվությունն առավել շատ է կարևորվում։ Ոստի եւ անկախ քաղաքական հայացքներից ու երկրի գլխավոր օրենքի փոփոխությունների հանդեպ դիրքորոշումից Սրփուհի Արզումանյանը հանրապետության ընդրազանգվածին հորդորում է քաղաքացիական ակտիվություն ցուցաբերել ու անպայման մասնակցել հանրակրվեին։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուկլաս Մակլուրեր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 16-ից 17-ին կայցելի Գերմանիա, մասնակցելու Մյունխենի անվտանգության համաժողովին։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Երևանում փետրվարի 15-ից անցկացվում է Ստեփանակերտի շրջապատման ճեղքումը 25 տարի անց խորագրով միջազգային համաժողով։ Համաժողովին մասնակցում են Հայաստանի եւ արտասահմանից եկած փորձագետներ։ Միջոցառման մասնակիցները կանդրադառնան Արցախյան պատերազմին, կներկայացնեն 1992 թվականի ձմռան իրադարձությունները, զուգահեռ ներկանցկացնեն 2016-ի ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի հետ։ Ադրբեջանը հենց սկզբից Ղարաբաղյան հակամարտության ուժային լուծման քաղաքականությունն է որթեգրել եւ մինչեւ հիմա հետևում է դրան։ Երևանում անցկացվող Ստեփանակերտի շրջափակման ճեղքումը 25 տարի անց խորագրով համաժողովում ունեցած ելույթում այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Եթե նախկինում Ադրբեջանը ཐակցնում էր դա, ապա հիմա բացահայտորեն խոսում է այդ մասին։ Հարկե հիշել այդ երկրի նախագահի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որտեղի ունեցող ամեն ինչ իրենց ներքին գործն է։ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն հրաժարվել պետական մակարդակով իրականացվող ահաբեկչության քաղաքականությունից, ընդգծել է փոխնախարարը։ Նրա խոսքով գործ ունենք սուբյեկտի հետ, որը պատրաստ է ցանկացած պահի հրաժարվել պայմանավորվածություններից։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Էրեբունի օթանավակայանից Բեռնատար օթանավը Սիրիա տեղափոխեց 40 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Այն ներառում է Պարեն առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ ՀՊԿ շրջանակներում եղել է Ռուսաստանի առաջարկությունը համադրել ջանքերն ու օգնություն ուղարկել Սիրիա։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Ռուսաստանին Բեռնատար օթանավի տրամադրման համար, որը հնարավոր է դարձնում այս օգնության տեղափոխումը, ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նա կարևորել է ցաներ վիճակում գտնվող Սիրիայի ժողովրդին օգնության տրամադրումը, քանի որ Հայաստանն էլ բազմիցս սկացել է մարդասիրական օգնության կարևորությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի ինքնորոշման իրավունքի վրա, խստորեն անհանգստացրել է Բաքվին։ Ադրբեջանի մեջլիսում կայացած քննարկումների ժամանակ ադրբեջանցի պատգամավոր Ազայ Գուլիևը կոչ է արել բողոքի նոտա հղել Ֆրանսիային։ Նա ընդգծել է, որ հայերի հետ հանդիպման ժամանակ Օլանդն իր աջակցությունն է հայտնել ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքին։ Սա հայամետ քաղաքականության ակնհայտ դրսևորում է, նշել է Գուլիևը առաջարկելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության կողմից Ֆրանսիային բողոքի նոտա հղել։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ ամենաշատը հենց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներն են այցելում Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը դիմել է հայերին, խնդրելով միանալ ստորագրահավաքին, որը Թրամփին կոչ է անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունն ու վերջ դնել Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է կոնգրեսում իրենց ներկայացուցիչներին խնդրել միանալ հայկական հարցերի հանձնաժողովի նամակին։ Նամակն ստորագրել են հանձնաժողովի անդամներ Ֆրանկ Պալոնեն, Ջեքի Սպիերը, Դեվիդ Տրոտը եւ Դեվիդ Վալդադոն ինչպես նաև Ադամ Շիֆն ու Գուս Բիլիրակիսը։ Նամակում նշվում է, որ ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, ԱՄՆ-ն հարգանքի տուրք կմատուցի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ինչպես նաև կընդգծի վերապրածների, միջև հիմա երկրի համար աշխատող հայկական ցակմամբ հայերի համառությունն ու վճռականությունը։ Կոնգրեսականները նաև Թրամփին կոչ են անում ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հայտարարել։ Մարզասերների համար Փետրվարի 14-ին Ստեփանակերտի համարվես դպրոցում մեկնարկել է Արցախի աղջիկների վոլեյբոլի առաջնությունը։ Առաջնությանը մասնակցում են 9 թիմեր Արցախի բոլոր շրջաններից եւ Ստեփանակերտից։ Թիմերում ընդգրկված են մինչև 17 տարեկան դպրոցականներ։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համն ապակինվել է անցած աշնանը մարզման ժամանակ ստացած արմունկի վնասվածքից եւ մարզվում է Բերլինում։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի նոյեմբերի 12-ին Մոնտեկարլոյում նախանշված էր Արթուր Աբ รา համի եւ բրիտանացի Մարտին Մյուրեի մենամարտը, սակայն այն չեղարկվել էր, քանի որ նախապատրաստական մարզումների ժամանակ Աբ รา համը վնասել էր արմունկը։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ թույլ ձյուն, տեղտեղ հնարավոր է մռախուղ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիսարևելանկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 0-ից 3 աստիճան, ցուրտ։